اللهم لا تعذبنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك وفضلك واجرنا ونجنا من شر الدنيا وخزيها وعذاب الاخره ومن شر الاشرار وكيد الفجار ومن مكر وبغي الغدار ومن فساد كل فاسد وظلم كل جائر اللهم عافنا في الدنيا من جميع البلايا ما علمنا منها وما لم نعلم وقنا شر وفتنه شياطين الانس والجن والنفس الاماره بالسوء واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا لك الحمد على كل حال سوى الكفر والضلال Yüce Rabbimiz bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme. Şu aciz kullarına, gazabına sebkat etmiş o engin rahmet ve fazlınla muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, facir kimselerin komplolarından, düzenbazların hile ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sıyanet buyur. Ya Rabbena! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevi bela ve musibete karşı bize affı afiyet ver.'' insi ve cinni şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefsi emmarenin zararlarından bizi koru. Önümüzden arkamızdan, sağımızdan solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle. Küfür ve dalalete düşmekten başka, her hal için sana hamd ederiz. Ey Rahmanü Rahim. Amin.